versi Resul Allah'ın görevleridir En son kitapta Şıkkı Sonun Vasını Allah Dördüncü kaydede kalır Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri hakkındaki dördüncü kaydemiz Bunun Sonun Vasını Allah buyuruyor ki El-Kaide Rabi'a dördüncü kaydede دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمسابقة والتضمن دلالة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمسابقة وبالتضمن وبالالتزام الله سبحانه وتعالى اسم ذاتنا وصفتنا دلالة أسماء مسابقة تضمن وإلتزام Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinin zatını ve delal, e, ve sıfatlarına delalet etmesi mutabakat yoluyla veya tabanının yoluyla veya iltizim yoluyla olduğundan nedir? Bunu açıklıyor inşallah şimdi tabi bu önemli şey senin de birazdan zaten bunun önemli bir babından bir cümle zikredecek bu kalbin önemli olduğu Allahu alem bu kitapta en önemli konularımızdan birisi yani dedik bayağı bir kayda saydık 24 tane konu kitapta saydık bunlardan dördüncüsünün yirmi kişilik şey yolunda kayda ve bu dördüncü kayda Allah'ın bu yirmi kayda arasında en önemli kaydalardan birisi tavsiye bir mevzu ince bir dikkat edilmesi gereken bir mevzu edildiğinde birçok kenara çalışıyor çünkü biliyorsunuz derslerimizde sorumludur kaydeyi veriyoruz ve sonra sıkıntı devam ediyoruz ne anlatacağız kaydı sonra bu kaydının temelleri nelerdir bize e, nasıl bir kaydası olur kaydını kaydı nelerde kullanılır bu kaydı hangi işgaller çıkılır hangi işgallerin içinden çıkılır bunları da zaman zaman yapıyoruz çoğunlukla öyle şimdi bunun bir kaydı yaşatıp dedik ki birazdan cümleleri bakalım çok önemli kaydelerden bir tanesi bu kitabın en önemli kaydelerinden birisi ve hatta belki de en bir de diyebiliriz şimdi bismillah nedir bu? dedik ki Allah subhanahu ve teala'nın kendisini hep kimleri oldu değil bu isimler zatını ve sıfatlarını ne yapar? beraber anlamın isimleri hem de isimler ancak bu delalet etmesiyle mutabakat yoluyla olur ya kazanmanın yoluyla olur ya da iktizam yoluyla olur bunu demek şimdi bunu anlamadan önce Allah subhanahu ve ta'ala'nın sinirli olan sıfatlarına bakmak için yani bizim şu anki konumuza bakmak için sadece delaletin mutabakat delaletin kazanmanın ve delaletin iltizamın ne demek bunları önce şerh edelim anlarım ki sonra Allah subhanahu ve ta'ala'nın sinirinin zatını şartlarına mutabakat tadammun ve iltizam yoluyla beraber etmesinin ne demek Şimdi Arap dilinde lafızlar bir manaya delalet etmiyor. Bir manaya bir manaya delalet etmek için konmuştur yani her lafız bir manaya delalet etmek için konmuştur Türkçe'ye de şimdi yani bir lafız kullanmışsın bir lafız ortaya koymuştur bir lafız ortaya bu lafız hacı bir manada delalet etmiyor tamam mı? bu da lüzum marifleşir ama mesela Araplar estabbiratıdır estabbir bir lafızdır doğru mu? bir kelimedir bir lafızdır doğru mu? peki bu sabbira bir manaya delalet edilir ne yok bir şey daha delalet eder çünkü sabbiranın öbür tahtası tamam mı? o zaman lafızlar yani Arapçada lafızlar bir manaya delalet etmek için konulmuştur beraber olması için kalemdir yani kısacası her lafız özel bir manaya veya manalara çıkıp özel bir manaya veya manalara dolayıdır neden manalara dolayıdır mesela yüz kelimesi bir lafızdır bunu birden fazla manaya dolayıdır insanın hızlı olan yüze dolayıdır rakam olarak yüze dolayıdır değil mi? ve suda yüzmüyor denizde havada yüzmüyor ne kadar büyüktür en o yüzden manaların manaları sonuçta lakıllı bu lakıllı bir mana o bir miktarda manaya delalet etmek için olmuş işte mesela bir manaya delalet eden bir lakıl takım bir lakıl düşün bir manaya delalet o delalet ettiği o lakıl yani o kullanılan lakıl ve mananın içerdiği mananın yakınına delalet eder kadar kimine delalet eder şimdi bunu ne delalet eder kimine delalet ederse delalet mutabakat mutabakat olarak delalet eder mesela kalemi örnek verelim şimdi bu kalem bunun içinde mürekkep var mürekkebi taşıyan içerisinde ayrı bir e, plastik var ince sonra bu şimdi başka bir plastikle kaplamış oldu işte kapanmış olmuşlar bu kalem kalem bir lafız Arap almış kalem nafsını koymuş ki böyle bir metni delalet etsin diye. Şimdi kalem gördüğün zaman bu metnin neresini delalet eder bu? Şimdi şimdi gösteriyor vesaire ucu değil mi? Dışı eğer içerisinde yay varsa yayı hepsini delalet eder kalem dediğin işte lafın içerdiği mana ki bizim verdiğimiz örnekte kalem kalemin içerdiği mana bu işte lafın içerdiği mananın bütününe delalet etmeden diyoruz mutabaka babam beni Yılmaz diyordum ben Yılmaz bir lafımdır babam o lafı bana delalet etsin diye koymuş Yılmaz dediğim zaman benim parmağımın, tırnağımın, saçımın hangisi olmuşmuş bütün işte bu yılmazın benim bütün delalet etmesi olan yıldız delaleti mutabaka şimdi bunların zaten bunda mağdur düşün bu çok önemli tabi bunun aklında birazdan böyle dinliyorum o zaman birisi de peki ee, delaletin mutabakın mutabakını dedik ki delaletin lafzı ala kendi manası delaletin lafzı على كامل معنيه yani lafzın kendi içerdiği mananın tümünü delalet etmesidir bunu özellikle konuşalım önündeki de sorabilirim delaletul lafzı ala kâmili ma'nâ buraya tekrarlar delaletul lafzı ala kâmili ma'nâ ma'nâ lafzın kendi içerdiği mananın tümünü delalet etmesidir bunu umutlandırıyoruz mesela el lafı el bir lafızdır değil mi? el lafı niye delalet eder? kendi odalarına mutfağına kapılarına çatısına duvarlarına pencerelerine delalet eder işte buna ne demek? delaletin mutabakı ne demek? çünkü Arap bu lafı yani el lafını mesela bu şeylere yani kapı, oda, pencere vesaire bunlara delalet etmesi için kullanmıştır o yüzden sen bazı cümleleri çıkarman asılın dışına çıkmandır tamam mı? Ee, bizim saydığımız oradan mutlaka vesaire banyo, e, çatı, tencere vesaire bunun hepsi el lafının içine dahildir çünkü el lafı delaletin mutabakı olarak bütün güçlerini çalmıştır tabi e, şu yanlış anlatılmasın biz mesela e, şey demiyoruz yani penceresi alanını kapsıyor alanını tamam ya artık bu konu onu evleme bu değil ama kamil bir evlidir değildir o ayrı bizim mevzum da değil yani nasıl üzerine konuşuyoruz herhangi bir metin düşün tüm metni oluşturan tüm cüzdan üzeri ve belaya eden öylesek şey, bu haliyle ne belaleti mutlaka Buranın şu ikincisi Müslüman da söylemiştik Delaleti kazanma Kazanma, kapsama aslında bu biraz Kapsama yönelik Ama bu ne demek? İkincisi delaleti kazanma Yani Arap bir lafız koymuş Bu lafız herhangi bir şeye delalet ama o şey cüzlerden verilmiş sen o lafızla o şeyin bütününü de bir dilini kastırabiliyorsun şeyinden karşı dilinizin çıkarabilir şimdi delaletul kadın manasını delaletullah ve ala cüz'in minhu bunu da ibadetin delaletullah ve ala cüz'in minhu lafzın kendi manasını sadece cüz'üne delalet etmiş lafzın kendi manasını yani lafız bir manaya delalet ediyor o mananın ne? cüz'üne delalet ediyor bu kadar bu bir metni var bunun bir ismi var sadece şu hükmüne beraber tutuluyor mesela evlat evlat ev sorumlusunun tek başına şakla delalet etmesi veya yine mesela ev lafzının duvarına delalet etmesi şimdi sen ev dediğin zaman tek başına ele aldığın zaman bir pencereye delalet ediyor mu? ediyor bir mani olarak ne? ediyor değil mi? çünkü evlenen zaman biz ne olur bütün manaya çalışır değil mi? bu mananın içinde ne kadar cüz varsa o manaya dahil midir değil mi? dahil çünkü o manaya olur o zaman evin bütün manasını böyle evin ev lafını kendi içerdiği bütün manalarını ki evde pandora kapatışının dahi içerme hali delaletin yutuna bakar bu dünyadan sadece bir mümkün içermesini demiş delaletin adamın delaletin adamın demiş yani ev kelimesini kullandığımız zaman bu ev kelimesi tek başına duvarına da delalet tek başına çatısına da delalet tek başına odasını da belalık var işte bu şekilde lafzın cüzüne belalık etmesi olanla bir belalık tabanlığın diyoruz belalık tabanlığın olarak tabanlığın olarak belalık etmiş mesela bir kişi başka bir kişinin evini çatına çıkıyor evini çatına çıkıyor birisi görünce bu adam ne der Hazır Resulü Şam'da Anadolu Beylik anlatıyorum Bu adam ölüm üzerinde çıktı Halbuki adam ölüm üzerinin hepsinin çıktı Yok Hatta şöyle düşün Yani şu ev düşün, evin çatısı düşün Çatısının yanında bir tane baca var Değil mi? Bu bina düşün, ev bina fark etti ee, Baca var Bu baca da evden bir bir doğru mu? Adam nereye çıktı? Çatının içine çıktı Bacanın içine çıktı mı adam? değil mi? Ama sen ne diyorsun? Evin içinden çıkıyor diyorsun Halbuki adam sadece bir evin dillerinden bir tanesinden çıkıyor O da ne? Çatı Doğru mu? Yani evi şöyle düşün Adam şurada Mutfak evin altında burası mutfak burada Adam evin içine çıktığı zaman mutfağın üzerinde mi? Değil yani e, e yükseklik olarak üzerinde ama bizim e, temas noktası üzerinde mi? Bu evin çatısında adam evde evin evde evde oturuyor dediğin zaman evin çarşında oturuyor dediğin zaman da evin çarşında tamam o zaman bu adama deriz ki mesela bu adam evin üzerine çıktı halbuki evin sadece üzerinden biri dedi işte evin ilgili olaya delaleti kazanmıyor denir delaleti olarak bu arazi ilgili lakin e, manasından yüzüne delalet etmiş bu ikinci üçüncüsü olarak dolaleti iltizam işte en önemlisi zaten ki bizim konumuz ve alakalı gerçi bu üçü yani tadamın mutabaka tadamın ve iltizam bu üç konumuzla alakalı da ancak asıl dikkat edilmesi ve dikkat edilmesi gereken nokta daha çok bu dolaleti iltizam konusu bu da mutludur öbürleri önemlisi öbürleri de çok büyük önem taşır asıl vurgu buraya buraya buraya dolaleti iltizam kısmı bazen de lafız bir şeye delalet eder ama lazım intizam olarak delalet eder ne dedi delaletin intizamını tarif ediyor burada geçin delaletin lafzı ala lazımın ma'nı ve lazımın ma'nı lafzın mananın lazımına delalet etmiştir lafız ki içinde bir mana var o mana bir şey gerektiriyor işte o gerektirdiği şeye delalet etmesini biz ne diyoruz intizam diyoruz değil lafzın mananın lazımını zorunlu yani lafzın mananın zorunlu olarak gerektiği şeye beraber bir lafız var bunun manası var onun manası zorunlu olarak mecburi olarak kaçınılmaz olarak bir şeye delalet oluyor işte bu delalet ettiği bu, bu şeyin bu olan ne olur delaletin bunlar birazdan örnekler falan verdiğiniz zaman bunlar daha etkili veya e, delaletin e, lafzı tarifini şöyle demişlerdir aynı bölümü var delaletin lafzı ila emrin haricin anın mana biliyorum çok önemli lafzın mananın dışında kalan bir şeye zorunlu olarak delalet edilmiş yani düşün ki bir lafı var o lafın altında bir mana var ancak öyle bir mana var ki o mana başka bir şey daha gerektirir halbuki sen lafı kullandığında o başka gereken o başka bir şey var ya o lafın altında değildi o lafın altında değildi ama o lafızın içerdiği mana gerektirdiği için sanki o lafın da altında o gereken mana varmış gibi anlaşıldı şimdi ne demek tamam şimdi yağmur yağıyor dediğimde Türkçe mantıkla bakalım ki anlayalım şimdi yağmur yağıyor amir ya ver şimdi bu iki kelime yapamazsınız değil bir cümle bu yağmur veya yağmurun yağması yağmurun yağması bir manaya delalet ediyor değil mi bu mana zihninde de hep biliyor bu mananın neye delalet ediyor bu lafı yorumlu olarak büyütü gerektiriyor mu gerektirmiyor mu bu mana yorumlu olarak büyütü gerektiriyor yani eğer şimdi yağmurun yağması şunu şöyle düşün lafız bu lafız bu lafız şöyle şöyle yağmur damlalarına delalet ediyor tamam şimdi lafzın içerdiği mana budur doğru mu? peki ne lafızda ne de lafzın içerdiği şu manada bulut var mı? bulut yok ama yağmur yağıyor demen bulut vardır demen manasına zorunlu olarak geliyor mu? İşte, işte bu neden çünkü yağmur amca buluttan gelir işte zorunlu olarak lafın zorunlu olarak içerdiği mananın dışında ki o büyük şöyle diyelim içerdiği mananın dışında bir şey delalet etme olayına biz diyoruz? delaleti lafız yağmur lafız yağıyor bu lafız lafız buna da buraya delalet ediyor yağmurlara ne yağmur yağıyor lafında ne de delalet ettiği manadan bulut yok ancak bu lafın delalet ettiği bu mananın bir gereği var zorunlu olarak bir şeyi gerektiriyor mecburi kılıyor o demek bir yetim olması işte lafın delalet ettiği mananın zorunlu olarak gerektirdiği o şey ne denir biz? Dela, ne diyoruz biz? Delaletin kullanacağız tamam mı? Ancak bununla beraber dışında kalmasına rağmen yani delalet imanın dışında kalmasına rağmen yine de biz ne diyoruz? Büyük bir olay var çünkü lafızını direkt delalet ettiği için değil lafızın manası bunu gerektirdiği için bu olaya delalet ettiği için diyoruz o yüzden dikkat ikinci tarifte biz ne dedik lafzın harici bir manaya beraber değil mi lafzın harici bir manaya beraber çünkü lafzın bilir mesela yağmur yağıyor e, ee, lafzının içinde midir bilir kelimesi dışında midir şimdi de çünkü ne yağmur bulutlanır ne de yağıyor ama bir buluta gerek, bir gerektiriyor bir gerektirdiği harici olarak dışta kalmış lafzın harici bir manaya yani lafın dışında kalan ancak o lafzın gerektirdiği manaya delalet evet mesela bunu çok kullanırlar ehl-i ee, sünnet alimlerinden de kullanırlar diğer kıtalardan da bunu kullananlar var bedehin maruf şey mesela e, Arap Nidar el-Efer'i yedildi alel müessir Eser eserin bulunması herhangi bir şeyin var olması bu eser bu olur, sofra olur, yeryüzü olur, ağaç olur, her şey olur bir eserin var olması müessiri gerekiyor yani o eseri ortaya koymanın olmasını yapmak gerekiyor ee, işte aslında beraberlik yani herhangi bir şeyin varlığı o şey var edenin olmasını gerektiği zorunlu şeklinde kullandıkları cümlelerimiz işte bu kaydının bu kaydının bu kaydoların bu delaletlerin hepsini bir sebep haline getirmiştir ve bunları Kur'an sünnetin üstünde atmışlar oladığında ehli sünnet olsun olmasın bütün insanların bütün akıl ehlinin için bunu zaten hiç kimsenin çağıramaz çünkü bu tabir tahmin topluyor bir şey çünkü ortaya koyduğu zaman bir lafız o bir lafız ve diziyi beraber ve bütün bir manayı beraber ya da harici bir şey beraber olan dış bir e, varlığa beraber bu da böyle bir şeydir bunu herkes fark etmiştir ve bunu bunu içeriden kullanılan için bunlar demektir mesela bunlardan bazıları şimdi Allah subhanahu ve teala ne diyor? Ela ya'lemu min halaka ve huvel latiful kabir yaratan bilmez mi hiç o latiful kabirdir Ela ya'lemu min halaka ve huvel latiful kabir yaratan bilmez mi hiç şimdi Allah subhanahu ve teala burada hangi garanti kullandı bunu yani yaratan bilmez zorunda yaratmayı delil olarak önde koyuyor diyor ki yaratan hiç bilmez mi? eğer yaratıyorsa bir ilim olması lazım bir ilimin en azından onun nasıl yaratılacağının bir bilgisi olması lazım eğer bir insan şu kalemi yapmışsa bu kalemi bir insan yapmışsa meydana getirmişse bunu yapacak ilimin olması veya bu kalemin ne olduğunu bilmesini gerektirir bunu yapanın kendisinde bir ilimin bunu yapma ilminin olmasını gerektirir o yüzden Allah subhanahu ta'ala ne buyuruyor çok dikkat Ela ya'lamu min halaka şimdi kendisine ilim ispatlamak istiyor değil mi Allah subhanahu ta'ala ilim ispatlıyor ama ispatlarken bazı hüccetler ömür ne gibi bu hüccet onun yaratın kendisinin yaratabilen birisi olduğunu hüccet olarak ömür yani Allah subhanahu ve teala sabit rahatlama demiş oluyor Eğer ben yaratıyorsam biliyorum demektir Çünkü kendi bunu bilgiliyor Yaratan bilmez mi hiç Bak delaletin ilgilerinden bahsediyor O yüzden demek ki bu delaletin mutabaka, delaletin tabanın, delaletin ilgizam Bunu bir sıra kimliktenmiş Ve zaten bu bütün akıl ehlinin icma ettiği bir şey Bu zaten bebeği bir şey Bunu mesela ee, toplu ermeyenler, çocuklar vesaire bunlar bunlar anlıyor. Ama bunun için hep uzun, uzakken mukarebe yok diye bir şey bu ilginç mukarebe yok hayır bir şey ki Allah subhanahu wa ta'ala bunun açıklığını beğenmedi Allah Allah'ın bunu mukarebe ve Allah'ın bunu mukarebe Allah subhanahu wa ta'ala başka ayırda Allahu lezi halaka sab'a semavatin Allah yedi gökleri ve minel ardı mislehum ve ardan da onlar gibisini yaratmıştır dikkat et devamını yetenezzelel emri beynehum emir dünyanın arasında yer arasında iner diyor iner durur sonra ne diyor Allah subhanahu wa ta'ala bak lam-ı tanrım yapıyor لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah yedi, gök, yedi kat göçüyor yerden de onlar gibisini yaratmıştır ve onun emri bunlar arasında buyruğu ne yapar bunlar arasında iner durur neden? لِتَعْلَمُوا enne Allah ala kulli şeyin kadir Allah'ın her şeye kadir olduğunu anlıyorsunuz şimdi eğer burada yaratılmış gözler var Allah söylüyor dolar var Allah belirtiyor elinin arasında büyük ünlüyorsa bu ne delalet ediyormuş Allah söylüyor bir alemi bilin ki işte bunu bildikten sonra şunu bilmemiz için nedir Allah'ın her şeye kadir olduğunu demek ki büyükleri yaratan yerden de onlar bir mümkünü yaratan ve bunlar arasında ömür, bir, bir, e, ömür indiren bir varlığın neye sahip olması her şeye kadir olduğunu belirtmeyi gösterir her şey kadir olduğunu göstergesi alanmıştır bak bunu beraber İbrahim'i kullandı Allah subhanahu bu çok bir kere İbrahim Aleyhisselam'ın sözü İzkal İbrahim bi lima ta'budu ma la tesma'u ve la yunkiru ve la yu'min taşıyı ey babacım işitmeyen görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeye niçin müdahale ediyorsun demek ki ibadet olunan bir insan veya ibadet olunan bir varlık artık onun için ne yapıyorum ibadet olan bir şey yani bir ilah ne olması gerekiyormuş olması görmesi ve duyması şimdi bakın bu ilahın ve sorunun aslında bir sözü muhtezele ve cehiliye en büyük darbelerden biri çünkü neden bunlar Allah subhanahu ve ta'ala'nın kitabını inkar ediyor görmediğini ama İbrahim aleyhisselam babasının hangi hücretle tabir etkilebiliyor ve hangi hücretle yaklaşıyor yani nasıl bir makamda nasıl bir e, yaklaşım içeriyor nasıl bir mantıkla yaklaşıyor bir o babacım işitmeyen ve görmeyen bir şey ve sana hiçbir faydası olmayan bir şey niçin ibadet ediyorsun veya Allah subhanahu ve teala'nın mesela bu cehennemin dediği gibi Allah'ın görmesi veya işitmesi diye bir şey olmasaydı Allah'ın böyle bir kısmı olmasaydı o zaman İbrahim aleyhisselam burada hata yapmış olurdu budur İkincisi babasının elinde büyük bir ödü olurdu Senin ilahın da zaten görmüyor işitmesine göre Çünkü bize göre Allah'ın farkları yok Demek ki İbrahim aleyhisselamın indinde de Tamam İbrahim aleyhisselamın indinde de Allah'ın onun farklarıyla da bu çok açık İbrahim Aleyhisselam'ın bir el babacığım hiç insanın görmeyen ve bilmeyen bir insanıdır peki İbrahim Aleyhisselam'ın bir ilahta görme ve duyma olması zorunluluğunu ortaya koyması var değil mi İbrahim Aleyhisselam'ın peki bu bizim saydığımız delaletlerden neyin göstergesi? Kızan delalet şey o yüzden daha birçok şey sayabiliyoruz birçok şey sayabiliyoruz Kur'an'dan geçmekten Allah subhanahu ve teala Resulü diğer Resulleri alimi hepsi bu, bu iltizamları kullanmışlar bunlar, bunlar dinde marif bir şey Kur'an'da sünnette Arap ile edebiyatın derdi zaten aklen öğreten hepsi bu marif fark olmuş bir şey yani çünkü bir nebi var ve bir hüccet makamı var yani şu makam muhabbet makamı makam ee, havadan sudan bir şeyler konuşalım da canını fıkhın makamı değil bir hüccet ve davet makamı ve vahiyle konuşan bir peygamber ve getirdiği hüccet delalet mülkünden eğer sen bunların ilah olduğunu söylüyorsun ve tapılacak bir kişinin olduğunu söylüyorsun bunların görmesi duyması ve senden senin her türlü kötülüğü görebilecek bir şey ve bunların görgüsünden duyurusundan vekinden bir şey görebilmesinde iyiliği verme noktasında veya kötülüğü de satma noktasında kamil bir sıfata sahip olmak nasip bile olsa bu sıfatla yine bulunmak çünkü İbrahim Aleyhisselam burada şunu şunu görmesinden falan bahsediyor genel genel bir görmeden bahsediyor ve bu görmenin hiçbir eşitliği bulunmuyor neden? çünkü bunun özellikle diyor çünkü görmeden onun diyorsa devlet olduğu yoksa ibadet edilmiyor ama ibadet olduğunu yoksa görmez oluyor şey aksel aksıdır aks yani her görülen gören veya duyan bir, bir varlık ibadet edilecek gibi bir şey söz konusu değil İbrahim Aleyhisselam buradan bahsediyor tersinden bahsediyor veya sen bir ilah görüyorsun veya bir ismini diyorsanız görmek ve bulmak zorunda ve e, görme ve bulmasını hiçbir insanlık olmayacak bu da marifetin bedeli bir şey şimdi e, İbn-i Sinan'a dönelim bakalım bu Şimdi bu e, başlığı, Şahı Senin yazdığı başlığı e, ne yaptık? Sadece bir şart Şimdi o başlığı kendi anladım. Bir bölümün inşallah e, şart düşünüyorum. Şimdi Rahmanullah buyuruyor ki Al-Kaide Kur'an yani bölümünü kaydı Delalet-i Esma'illah-u Teala ala zâtihi Allah'ın subhanahu ve teala'nın isimlerinin zatına delalet etmesi ve sıfat ve sıfatlarının delalet etmesi takımı bilmenin mutabakatı mutabakat yoluyla ya bir tadamın tadamın yoluyla ya bir iltizamın iltizam yoluyla olur şimdi tabir sahih sözlerinin başına kaygıları verdiğiniz zaman ilk başlarda önce bir kaygıyı tutuyoruz şimdi önce kaygıyı veriyoruz sonra kaygıyı tutuyoruz sonra o kaygı nasıl kullanılır o kayda hangi e, noktalarda kullanılır nasıl istidar edilir o kayda hangi işgaller çözülür hangi işgallerin içinden çıkılır o kaydıyla e, ortaya koyduğun bazı şeyler vardır o ortaya koyduğun bazı şeyler kimlere reddiyedir e, bunları anlıyor şimdi Hüseyin'in tabi tanımcı biraz yeni bir şey şimdi Hüseyin'in dedikten sonra Allah'ın isimleri zatını ve sıfatını mutabakat kadın ve ikizam yoluyla beraber eder buna örnek olur ki ve misal zalik misal zalik bunun misali şudur mesela bir örnek var artık ah, şimdi konumuza gelirse olur mutabaka ikizam misal zalik bunun misali mesela el-halek Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinden olan ne? el-halek yadullu ala zatillah şimdi el-halek dediğimizde biz yaratan demek değil mi? el-halek Allah'ın ismi neydi? yaratan Niye delalet eder? Yedil hala zatında Allah subhanahu ve teala'nın zatını delalet eder zatını delalet eder ve ala sıfatı halkı ve Allah subhanahu ve teala'nın ne? sıfatına delalet eder bir mutabaka mutabaka şimdi anladın mı? neden? şimdi Allah subhanahu ve teala diyor ki yaratın şimdi yaratın ismi mi? Allah'ın ismi peki bu yaratma sıfatı bu ismin altında var mı? var yani yaratma olması Allah kendini yaratan da tüm abasalı olmuş çünkü Allah kendini gören ve kendini görmüş o zaman diyor ki Allah Subhanahu ve Teala'nın halik var bu halik kime delalet eder hem Allah'ın zatına hem de Allah'ın sıfatına işte Halık'ın Allah'ın zatına ve sıfatına delalet etmelerine biz ne diyoruz? mutabaka şimdi o zaman iki şey varmış Halık'ın arasında ne? bir zat bir çünkü yaratan diyorsun yaratan diyorsun bir zat ayarlıyorum Halık bir zat çünkü sıfat yani o halk sıfatı yaratmış bu şey. aklımdır işte Hakkına delalet ettiği zaman buna mutabakadır Mutabakadır Ve yedil alevlâki rahmet Tek başına bir ikisinden zata delalet etmesini verir Tadammun Veya Ve ala sıfatın halkı rahmetâ bir tadammun Veya Allah subhanahu ve teala'nın kime de ki Sıfatına Ya sıfatını delalet etmesini verir Şimdi sayı bilmiyorum şimdi e, ne dedik e, mesela el halık el halık yaratan şimdi bu isim bu bir lafı bu isim sen Allah subhanahu ve ta'nın zatını delalet ediyor yani yaratan dediğimiz bir varlık var bir varlık bu da Allah subhanahu ve ta'nın kendisi buna delalet ediyor mu bu yaratan nafsı? ediyor aynı anda yaratan nafsı ee, sıfata yaratma yaratma sıfatına da delalet ediyor mu? ediyor bu yaratmanın bu, bu ikisinin içermesi olayına mutabakadır mutabakat olarak delalet edilmiş bu yaratanın tek başına zaten veya tek başına yaratma sıfatına delalet etmesi tamam bunu da anladım peki ilim ve kudret ilim ve kudret buna delalet etmesini Şimdi yaratma Yaratma, bir zatın yaratması İltizam denir de çok güzel ancak şöyle dikkat ediyor şimdi zatın yaratması var değil mi? bu yaratmanın lafının içinde ilim sıfatı veya kudret sıfatı var mı? lafın kendisinde yok ama bir, bir zat bir şey yaratıyorsa ilimde olmak zorunda değil mi? yarattığı şey bilir peki kudreti olmak zorunda değil mi? değil mi? Yaratmaya kudreti olacak onu yaratmış o zaman Mu'tezileye sadece bu isimle sadece bu isimle istidlale böyle üç tane kitap çıkarabiliriz bir mutabakat olarak yardım sıfatına delalet eder sağlık iltizam olarak da ilim ve kudret sıfatına delalet eder şimdi bunlar bize iltizam e, e, karşı gelirlerse bunlar bize karşı gelirlerse bu konuda biz onlara şunu konuştuk ki iltizam, delaletin iltizam, delaletin tazanın ve delaletin mutabaka olayını kabul ediyor musunuz etmiyor şüphesiz ki delesi olarak ediyor zaten kendilerinin kitaplarında da var vesaire bu dedik ki akıl edinin icması var bunda tamam bunda ne var? akıl edinin icması var az önce biz Kur'an'dan bu kitapları Allah subhanahu wa ta'ala bölümünü kullanmış Resulü İbrahim Aleyhisselam da bulunmuş sünnete de var Bu üçü de olmak lazım bizler cemil Kur'an'dan sünnetten onlar cemil olmalı Arap bir ödedesinde bunlar cemil bunlar cihabde yok cemil o kadar çok örnek var bu da değil ve bizle beraber bu delalet ettiği izan mutabakaya kadar bunu kabul edecekler ki mecbur mu diyorlar ya da etmeyecekler o zaman ayrı bir platform olur zaten bunlarla hiç konuşmaya böyle gelmiyor selam olsun diye çekilmiyor bu marifleşir o zaman Allah subhanahu wa ta'ala mesela Halik ismini mutabakat olarak hem zatını hem de sıfatını dolayı olarak tabanlım olarak tek başına zaten tabanlım olarak dolandırır tek başına yaratım sıfatını tabanlım olarak dolandırır ilim ve kudret sıfatını ise mecburi olarak iltizam olarak lazım lazımlık yani gereklilik mecburiyetlilik olarak ne yapar İbrahim Aleyhisselam bile diyor Babacım senin için Senin hiçbir şey gidermiyor Değil mi? Görmeyen duymayan lazım Bugün Mahlukat bir aciz mahlukat bile Basit mahlukat bile Şu nesneyi yapıyor Bu nesneyi yaparken Bütün akıl evini istifat etmiştir ki Bu adam bunu yapmıyor biliyor Yani çok kötü bir kalem de yapabilir olsa ilmi vardır mutlak az bile olsa ilmi var ki bunu yapıyor ve buna e, e, kadir adam kadir olmasa bile kalıyor yapamadı çünkü adamın öyle kalmış hiçbir öğretim olarak bunu nasıl yapacak bunu bakabilir miyim? kudret sahibi olmuş mecburi olmuş o yüzden yaratma kelimesinin lafzının içinde bizzat lafzının kendisinin içinde halbuki bunun sıfatı veya kudret sıfatı bir şey yok ama lafzının bunu anladık Şimdi O yüzden Şeyh Osman Rahimullah buradan bahsediyor Diyor ki Misal-i zalik bunun misali el-halik Halik Yedin de ala zatillah Halik ismi Allah subhanahu ve teala'nın zatına dolayıdır Ve ala sıfatı halkı bir mutabaka Pardon e, cümleyi Yedin Allah zatillah ve ala sıfatı halkı bir mutabaka Allah'ın zatının zat Halk sıfatının mutabakat olarak dolayıdır ويدل على الذات وحده وعلى صفة الخلق وحدها بالتمام tek başına e, zata veya tek başına sıfatına delalet etmesinin delalet-i tabanındadır bu delalet-i tabanındır e, yedul ala sıfatı el-ilmi vel kudreti bil-ilmi ilimle kudrete ise ilimle kudret sıfatını ise iltizam dolayı ne yapar? delalet mecburi olarak delalet eder evet. Peygamberin sanatı Allah subhanahu ve teala'nın kimin sıfatının verildiğini bekliyor kimin falan ve huvel alemin hakim alemdir hakimdir abi bilen bir ama başka Allah her şeye yakındır ve bizim yani yakındır bizim ilimleri kudret diyor ki iltizam olur bu onlar dönemdir ve iltizamı kabul edeceksiniz mecbur kabul ediyor kabul edilse Allah-u Teala ortaya koyuyor benim bilgi olması lazım bu bir halik yaratma bir tizam olarak hem ilmin hem de kudrete dolayıdır bak ilme delalet ettiğin açık ve şekilde Allah başka orta da söylüyor yaratma onun da ayrıca şimdi bunu e, biraz daha açalım şimdi el-halik yani yaratım için Allah Azze ve Celle'nin zatına kavl yani yaratın katını da vardır bu da mutabakattır yani mutabakat yoluyla delalet etmiştir çünkü isim bir iki şeye delalet eder yani isim zatına ve zat ile kaim olan sıfatlara delalet eder çünkü bu manalara lafın bizzat kendisi bizzat kendisi delalet ediyor delalet-i tabannin ise mesela el halik yani yaratan isminin tek başına zata delalet etmesidir veya tek başına halkı yani yaratma sıfatına beraber etmiştir mesela buna bir misal verelim mesela bir mütezile bir kim verir ve bu kişi Allah subhanahu ve teala'nın izzet sıfatını inkar ediyor izzet sıfatını inkar ediyor çünkü zaten nasıl olabiliyor Allah subhanahu ve teala'nın kabul edin ve sıfatlarını ne kadar ve Allah'ın da ama o senin beraber hükmü tutmaz yok o senin beraber böyle bir kişi reddiye bağında Allah tutunmuyor reddiye babında azı sınırı istihbar edebilirsin fotoğrafını geliyor diyor ki ben bunu güzel çıkartını inkar ediyorum bunu nasıl reddiye olabilir Allah tutunmuyor tamam ayette geçin özel aziz yaşasın mesela azizdir bazı isminin e, kendisini söyledi o ayetin e, diyor öğrenmişsiniz siz dersiniz Allah subhanahu wa ta'ala hani ismini vermiş ama her isim bir sıfatı beraberinde bunları gitmiş dertlerde ve biz burada aziz isminin manasını bir dizi hakkında kullandık doğru mu? aziz mutabakat yolunda neye delalet eder? hem Allah'ın zatını hem de Şimdi burada inanmış oluyoruz. Diyoruz ki bizim elimizde bir tane delil var. Allah çıkanı ve tanrının izzet sıfatının olduğunu azim Halbuki azim için sadece izzet sıfatını mı dolandırır? Yoksa izzet sıfatının aynı zamanda fazla olarak zatını da dolandırır mı? Evet. Ama bizim e, şu anda mütezileyle hangi ortamda konuşuyoruz? Sıfat ortamında sadece ve delalet olarak delaleti kazanmıyoruz. Biz onları konuşuyoruz. kardeşlerine beraber şimdi diğer e, şey yapın sözünü diyor ki Rahimallah ولهذا لما ذكر خلق السماوات والأرض ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض işte bundan dolayı Allah subhanahu ve teala yerin ve göğün yaratılmışından bahsettiği zaman bahsedince ne diyor? Kale diyor ki Allahu lezi kalaka tabi burada İnsan'ın ayetin bir kısmına bir başına diyor Allahu lezi kalaka tabi asmavatin ve minel ardı mislahun ve yüzleril emre ben ordunu ayet beynihim o Allah yeri yedi katları şey, e, Allah gökleri yedi gökleri ve yerde de bunlar mümkün yaratmıştır yakında delil en delil buyruklar bundan arasında bunlar arasında bunlar böyle sonra yutalemi bilmemiz için ne? ne bilmemiz için ennallahu ala kulli şeyin kadir ve ennallahu kad esabra li kulli şeyin ilmi neyi bilmemiz içinmiş? şöyle yaratma sıfatıyla ne duyduğumuzda olmuş iki şey. bir Allah subhanahu ve teala'nın her şey kadir olduğunu başka ilim olarak her şeyi kuşattığını bak burada net bir şekilde zaten Allah subhanahu yaratma bu ayeti zikretmeseydi bile zaten bir yaratmanın altında tam kudretinin ilim sıfatı olduğunu anlamaz mı? Anlardı çünkü delalet ülkeden kadının mutabakalı bunların konu sunmadan alındığını bakın asıl önünde icma olduğunu söyledi ama bundan ziyade olarak bizzat Allah sabit özel olarak işaret ediyor yaratmayı söyleyince bir yaratmanın iki kısası gerektirdiğini belirtiyor neden yeri yaratıyor yeri yaratıyor bunlar yeri, yeri yaratıyor bunlar gibi arasında büyük büyüğü şey, bir, şey, bir şeyleri bilmemiz içinmiş neymiş o bilmemiz gereken şeyler Allah'ın her şey kadir olduğu ve her şeyi sonra İbn-i Sen'in daimi diyor ki ve delal el-İktizam delal el-İktizam var diyor diyor ki delaletin iltazının nüfudatın cinden şimdi burada nedir diye diyor ki ve delaletin iltazının delaletin iltazının olayı nüfudatın cinden çok önemli nüfudatın çok önemli bir talibin ölüm ilim talebesi için nüfudatın çok önemli bir şey İzâ tedebbera l-mâna ve vaffakahu Allah-u Teala fahmin muhterâhî eğer bu ilim talebesi eğer manayı düşünmüşse ve Allah subhanahu ve teala da onun, onun bu lazımı anlamasını e, tabletinde Allah subhanahu ve teala onu muvaffak kılarsa fe inne bi zalike yahsulu minel delilil vahidi ala mesaile böyle bir kişi yani intizam olayını Allah subhanahu ve teala bir kişiyle muvaffak kılarsa en anlamı olayım bir kişiye muvaffak kılarsa çünkü neyin? Allah subhanahu ve teala'nın herhangi bir şeyden bir insanın fakir olmasını istemesi Allah subhanahu ve teala'nın aklının önünde hayır olmasını yuridillahu bihi hayran Allah kimin için hayırlıktan sonra ne yapar? şeklinde şimdi İbn-i Allah her kimi bu delaletin iltizamını anlamada muvaffak kılarsa bu alemin ağzından çıkan bir cümle yani zaten böyle talebeler yetişmiş kimde o talebelerden yetişmiş ve alim olmuş ne kadar önem veriyor bu olay diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir insanın delaletin iltizamını anlamada ki çok zor bir şeydir ama Allah'ın muvaffak yapıyor yani düşün şey çok belki basit bir şey ama Allah nasıl etmiş onu öğretmen bir ve Allah bunu nasıl etmiş onu öğretmen değil mi? yani onu e, muvaffak kılmasından meselenin çok zordu da ondan sonra Allah sana onu nasıl etmiş illa bir şart belki mesele çok kolaydı onu sana onu uğraştırmış çıkaramaz çok basit mevzu gibi gömüldüğü olayda koskoca bir alimin hata düşebilmesi o yüzden o da önemli önemli vurguluyor diyor ki delaleti izleyin eğer Allah subhanahu wa ta'ala bir kulun bu delaleti izleyin anlamasında muvaffak kılarsa bu kişi diyor tek bir delil ile birçok birçok mesele elde etmiş tek bir bölüm ile birçok mevzu mesele üstünde kalmış tek bir bölüm ha benim örnek verdik neyi tek bir bölüm mesela e, İbrahim Aleyhisselam meselesi neyi delaletin izdizamı delaletin izdizamı üç tane sıfat biraz bunu gördük delaletin izdizamı gibi bir şüpheler şimdi biz az önce delaletin izdizamı anladıktan sonra bu kaydeyle bir yana radyo yaptık biraz önce ne yapacağız bu kaydı kullanarak getirilen şüphelere oturacağız veya ehl-i sünnete sen bazen müddet olmanın ilgili bazı şüpheler olmasında bu şüpheleri bu kaydelerle belirtmiş olacak Şimdi buna mesela örnek verelim Şimdi burası çok önemli Aslında meselenin e, can yüzü noktası burası إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما وسلام دلالة الإذن من ترى وتشن شرط من الله سبحانه وتعالى ومن وفق له فإنه بذلك يحصل من الدليل الله على مسائل كثيرة eğer bu kişi bunu fahim eder ki Allah'ın nasip eder bu kişi tek bir delille birçok meseleyi ederim Allah subhanahu wa ta'ala mesela ayetini diyor kullu şey insan edin illa yoldan her şey helal olacak niye? her şey helal olacaktır ancak onun yüzü diyor ki bu ayette bu sıfatlar Allah'a muhalifler bize ne diyor? diyor ki bu ayeti nasıl tefsir ediyorlar diyorlar ki her şey helak olacaktır ancak ayetteki o yüz kısmını ne diye söylüyorum her şey helak olacaktır ancak zaten yüze zaten yüz kısmını zaten kabul etmiyor peki bizim ehl-i sünnet alimlerinde bakıyordu müttekinlerinde bakıyordu ümmet etkileri başkalarında onlar da bunu diyor o zaman onların elinde iki şey koyuyorlar abi birincisi diyorlar ki bize ki Allah'ın yüzü mü vakit kalacak diyorsunuz yoksa zatına vakit kalacak yani her şey helak olacak şimdi bu ayet kapatma her şey helak olacak Allah'ın yüzü hariç böyle mi diyor sadece yüzü mü kalacak yoksa her şey helak olacak Allah'ın zatına kalacak Allah'ın zatına olacak bu sünnet de böyle diyor Ehl-i sünnet dışındaki fırkalar da böyle diyor ama işlem mi? Ehl-i sünnet diyor ki tamam sizlere de diyor ki bunu biz böyle diyor neden? çünkü siz yüzyılda söylüyorsunuz ya deyin ki her şey helal olur Allah'ın yüzü hariç zatlı mı? zatlı helal olur canım yok hariç o böyle deyin ya da yüzde zat diyorsunuz şunu kadar bir kişi koyu da diyorsunuz bu birinci yaklaşımdır ikinci seleften birçok kişi diyorlar hatta ehlinin tefsirlerinden de birçok kişi buradaki yüze bakmıyor şimdi ehlinin alimlerinin sorunu da yapmıyorsunuz yapmıyorsunuz o zaman ehlinin sorunu sizin ama e, bizim için biraz daha tartışmalı anlamıyorum şimdi kulle şeyin halikun illa vecihuhu onun yüzünden başka her şey helak olacaktır biz öyle sünnet olarak ve diğer fırkalar bu ayet için yüzü baki kalacaktır diye insanlara anlatıyoruz ve öyle anlatmak yani yüzü baki kalacaktır yani baki kalacaktır diyoruz yüzü söylüyoruz yüzü baki kalacaktır bu da iyi sıfatı vardır ama karşıda bir anlattığımız zaman vardı baki kalacaktır hatta bize soranlara sadece uzun bahsede Allah Azze ve Celle'nin kendisi zatı bahsi kalacak diyorlar ki onun için şimdi bir işin şimdi tabi işgal gibi görmez hiçbir işgal yok şimdi oluyor inşallah bu ihtimalle biz yani bize bir türlü yaklaşım kişiler şey bir, bir ilmin önünde vardır ki hiç hangi platformda konuşulmuş çakışılır hangi e, meseleyle yaklaşımız olur hangi mevzu odaları yaklaşılır çıkış yapmak noktamız ne olmuş ne kadar çok oda açılır öncelikle deriz ki sen yani böyle benim dinlerim deriz ki öncelikle sen delaletleri kabul ediyor musun etmemiş delalet-i kadınlığın delaletin mutabaka delalet-i böyle bir şey kabul ediyor musunuz? Şimdi şüphesiz ki ediyorum diyecek çünkü bunu bilen insanların alimleri de bunları kabul eden bir şey bu zaten bedehoyun aklın zaruri olan zararı bir şey ikinci insan sünnete zararı ediyor kalastan da bunun zararı ne olacak? Anlatıyor israf Şüphe kabul ediyor çünkü bunu kabul edilmesi akla bu zaten şer'an zararı bir şey şimdi ayeti yapalım bu mutabakatla ele alalım gösterelim şimdi her şey helal olacaktır şimdi önce ayetin tarafçasını yapalım kullu şeyin kullu kullu her şey helak olacaktır din hariç şimdi her şey helak olacak bizim hariç pardon her şey helak olacak her şey şey helak olacak bizi hariç Burada toplumun imna verelim Ya e, taktan mı Bir şey soruşturur Onun yüzünden başka şey her şey kadar olabilir Onun her şey olarak olacaktır tamam ve dehliyiz burası zaten şimdi ehli sünnet olarak dedik ki bu ayeti izin çıkartıyoruz ancak Allah subhanahu wa ta'ala'nın helak olmayacak olan zatıdır bizimle beraberlik zatıdır şimdi delalet'in mutabakat olarak delalet şimdi ayete baktığımızda iki nokta var birincisi güç değil mi? birincisi güç birincisi güç doğru mu? İkincisi de helal olmaması illa yani helal olmaması tamam ikincisi şimdi mutabakat yoluyla mutabakat yoluyla niye delalet eder? mutabakat yoluyla delaletin mutabakat yoluyla hem Allah'ın yüzüne bu ayet bu lafıza hem Allah'ın yüz sıfatına hem de helal olmamasını delalet eder Delaletin mutabakı nedir? Bir lafızla veya bir cümle manaya delalet O manaların bütüne, de, bütüne delalet etmiş olana ne denir? Delaletin mutabakı Şimdi Delaletin mutabakı olarak baktığımızda her şey helak olacak Her şeyin helak olması Allah'ın yüzünün var olması ve Allah'ın yüzünün helak olması mutabakat yoluyla bu üçünü beraber eder değil mi bu cümlenin başı doğru mu? tadammun olarak tek başına Allah'ın yüzünü ve tek başına helak olmasını ve tek başına onun yüzünden başka her şeyin helak olmasını ve tek başına nasıl zararında tadammun olarak zararında doğru mu? yine Allah subhanehu ve teala'nın zatının baki kalmasına da ne olarak kullandım ne demek? çünkü yüz neye tabidir yüz zahı tabidir Allah subhanahu aleyhi hangi sıfatlarından doğru fiil sıfatlarından zatı sıfatlarından tamam yüz yani zattan yüz zattan da zatı tabidir o zaman zorunlu olarak ne zata belallıdır o yüzden ehli sünnet alimlerini tabi sünnet edin Müslümanlar anlayamıyorum şimdi ehli sünnet alimlerinin genel olarak külli olarak her zaman her yerde her, her platformda ortaya koydukları külli e, bedehi olmazsa olmaz kaydeler var ve bunlarla daha önemli meseleyi ele alalım şimdi ama bunlar bütün bunları göz ardı ederek sadece bir dünyayı alıyorlar hükümetten mesela İbn Kesin'in dediği gibi yüzünü zart diyor mesela diyor ki bak şimdi selef alimlerimiz ne yaptılar söyledi halbuki tefsir ilminde de delalet bir taban ve iltizam mutabaka diye olay tefsir ilminin e, önemli kurallarından bir onlar işte bu kuralları, bu iş, e, kaydeleri işlere sokuyorlar ve işlere sokarsan çeşitli sonuçlar alıyorlar bazen o vardığı sonuçları mutlaka olarak zikrederler aksini inkar etmemek o yüzden baktığın zaman ünlü kötü ya tevil eden birisi ya etmeyendir doğru mu? tevil edendir diyorsun o zaman bir işgalden istihdam olduğunu söylüyorum tevhidet miyimdir diyorsun o zaman niçin diyorsun ki burada yüzü tevhidet işgaldenmiş işte orada ehli sünnet alimlerinin söylediği yani burada yüzü zat diye söylemeleri dolaylı bir istihdam bağımlandı tamam biz buraya Allah'ın zatı biliyor muyuz evet diyoruz bize bizim sorduğumuz helak olacak olan Allah'ın zatı zatından başkasıdır yani zatı helak olmayacak Allah tamam zatı ne yok Allah subhanahu ve teala'nın zatı helak olmayacak ve bu ayet buna delalet etmektedir zatına delalet etmektedir ama hangi yere delalet etmektedir İktizam, iktizam yoluyla zatının helak olmayacağını delalet etmektedir çünkü biz bu insanlara sorarız şu Delalet-i iltizamı Kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Ediyorlar Ediyorsunuz zaman bu delalet-i iltizam olarak bir söyle olmuyor Zaten evli kimlik olarak delalet-i iltizam olayını Kabul ediyoruz ve siz de bunu kabul ediyorsunuz Burayı anlıyoruz Şimdi bu, bu insanları ikinci, ikinci de bir olarak görmüştüm Hâzâ Min bâbi itlâkıl vecih müezzat Yani her şey Allah söyleyecektir ne hariç? Yüzü hariç Zat iltizam olarak Peki ayette geçen yüzdür O yüzden yüzün ispatı ne olarak var? Mutabakat olarak da var Ve tadamlı olarak da yüzün ispatı var Zatın helak olmamasına olarak e, delalet var İltizam olarak bunun neyi var? Delaleti var birinci reddi olarak böyle olur ikinci reddi olarak gerek hemen bundan da ıslakın ve zihnler var yüzün ve yüzün zaten ıslak edilmiş yüz kelimesinin zat hakkında kullanılmış bu Arap dil öyle öğretmen şimdi bize diyorlar ki siz tevletiniz niye bu tevletiniz neden çünkü biz onu sandarsın cevabı ilgiden babını yüzü inkar etsek desek ki Allah'ın yüzü yok buradaki ayetten maksat sadece zattır desek o zaman yüzü tevil etmiş olur doğru mu? Şimdi Allah ayette diyor ki yüzü hariç her şey olarak oldu İnna aynı anda zatı hariç de değil mi? diyoruz değil mi? zatı hariç de diyoruz ama neyle beraber? yüzü ispat edelim neden yüzü ispat ediyoruz? çünkü ayette geçen yüzü yüzü yüzü zattır lafı doğru ayet olur peki o zaman biz yüzü ispat ediyoruz ama bununla beraber bu ayet zatının da helak olmayacağını belirtir buradan delilimiz ne çünkü üzerimize delaletin ikizam kaybeder delaletin ikizam o zaman bu ayet iki şeyden ayrılır bir Allah'ın yüzünün ispatını çünkü ayetini bir açacak ve yüzünün helak olmayacağını çünkü yüze helak olmayacaktır diyor ve yine ve yine zatının helak olmayacağını tamam bu deneyin zatının helak olmayacağını bu da neyle sabit bu ayetin gereğiyle yani iltizamıyla sabit diyor ki ikinci olarak hediyemiz daha var Nedir? Arap dil edebiyatından zikredilir ve zat için kullanılır dinde mağludur. Türkçe'de kullanılır. Adam diyorsun ki sevmediğin bir kısmak bir odada veya bir mekanda. O sevmediğin kişinin yanında da başka birisi var. Ve sevmediğin kişinin yanında o başka birisi. Sen seviyorsun. Onun için yanında gidiyorsun yanına gidiyorsun o sevmediğin kişi geriye sanıyor ki ne geldin diyor bunu benim ne için yaptım ben ne de senin için gelmedim onu zaten için bir şey olamaz ve bu Arap dili edebiyatında maruz olamaz bu bedevi bir şey bu çok maruz mesela Allah subhanahu ve teala ne diyor sevelli vechete şerfen mekibir hanım yüzünü mekid haramı çalışır şimdi yüzünüzü namaz kılarken nereye çeviriyoruz buna nasıl şimdi bu, buraya şöyle değil mi? Kısa Yok Allah yüzünün açıda haram tarafını çevir tamam diyor bu tarafa Ben zatını buraya çevireceğim Yüzünü buraya çevireceğim değil mi? İnşallah tutamadım Çıkıyor mu bunu? Yoksa tamamıyla zatını mı çeviriyorum Ama hangi kelimeyi kullandı? Yüzünüzün açıda haram çevirin Peki Allah yüzüncü dedi diye bir de yüzün sıfatı var mı? Allah tarafından Zanneden delil Yüzün zanneden peki zatın e, kast olan burada şey e, zatın bir kırla çevrilmesi var mı ispatı e, şey şimdi insanlara soruyoruz şey biz zatımızı mı çevireceğiz bir ayet olarak niye ayetiyiz diyor ama gerek olarak lüzum olarak ne lüzum olarak ne olarak iltizam olarak iltizamlı bakmak Allah subhanahu ve teala burada hangi lafızı kullandı olacak bir neyi kastırdı? tamam o zaman Arap dili edebiyatından Arap dilinde bu marif Kur'an'ı da şimdi bunun bir şey olmuyorlar yüz kullanılır bunun ne kastırılır? yüz kullanılır bunun ne kastırılır? bunlar kastırılır tamam o zaman mümkünü hala minbab-ı ıhlak-ı vecih alevler bu vecihin yani yüzün zat hakkında kullanılması bir dilde marif ama yüz tatile beraber yüzün مثلا وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرة يبدأ وجه الأذن في ذهنكم onun cihetine doğru çevirin mesela başka bir ayet Allah ne diyor hel etmâki hadîfil gâşi sana örtüp büyüyen kıyametin haberi geldi mi geldi ya vücuhun yevmiyuhun haşen yüzler vardır ki o gün ne? korkuludur şimdi o gün yüzler mi korkulu zatlar mı? zat tabi doğru ve biraz eksik hem yüz neden? şimdi Allah subhanehu ve teala burada yüzlerin bizzat kendinin kastediyor ki o yüze sahip olanlar mı? yani adamın yüzü korkutun ama kalbi böyle rahat değil mi? yapmıyor Allah subhanahu ve teala burada yüzü kullandığını kastettir zatı kastettir yüzün sıfatı var mı bu ayette zaten Allah kullara yüz yükselmiş yine aynı şekilde Allah her şey helak olacaktır onun yüzü hariç değil mi? onun yüzü hariç peki burada Allah subhanahu ve teala yüzü kendisini kullandı var olduğu için kullandı ispat etti kendisini ama zatı kastedilir çünkü gelin güç kullanılıp Arapçada zat kastedilir ama ikisinin ispatıyla beraber Allah yüzünüzü e, Mescid-i Haram'a çevirin dedi burada zatın, zatınızı çevirin ve aynı anda ayette e, her insana çevirin bu konuda bize münakaşa edenler Allah yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin dediğinde, dediğinde bu ayette insanlar hakkında bir geçtiği için bir sıfatı diye bir şey yok mu bu ayette? var aynı anda aynı anda o ayetin içinde bizzat zatında kan e, e, zatı yok mu kullar için? Var. Peki niçin aynı şeyi Allah hakkında yapmıyorsun? Bu Allah mani olarak bir kaydı bu ayette her şey helak olacaktır Allah'ın vecih hariç bu da Allah'ın yüzünü ispatı var ama iltizam olarak zatının da bazı kaydağı var bu birinci bölüm ikinci bölüm Arap dilinde yüz ne yapıyor? zat hakkında mesela Allah cehennemde bir amel etmiş mahsede amel etmiş yorulmuşlar o yüzler amel etmiş ve yorulmuşlar şimdi yüzler amel etmiş ve yorulmuş etmiş yorulmuş ama kim amel etmiş yani o yüz yoksa o sahibi ne diyor Allah o yüzler korkuluyor sonradan amel etmiş olmuştur Ben amel etmiş olmuştur ne onların yok mu ötesi insanların yüzü canlındaki o zaman diyoruz ki minda bir etlaklı vecbi kalem azmadır yine mesela İmam-ı Zarkeşi İmam-ı Kur'an'da İmam-ı Zarkeşi dünyada bize bir konularını kaybedemezdi İmam-ı Zarkeşi alimlere kabul ederler da böyle şimdi alimleri oluyor zaten de böyle bir şey e, İmam kardeşimin ödemizde bu mağaza diyor ki ıtılak-ı ismin cüz'ü ala kulli diye bir bakmış yani ödemizde yani cüz'ün cüz'ün kül hakkında kullanılması bu türlü bir değer düşün bu türlü bir değerin bir de bunu bizlere yazmaya başladı sen sadece büyüğü zikredip şunu kastediyorsun bu Arap dilinde manası tamam mı? Etlaku ismin cüz alel kulü cüz ismin kullanılıp cüzden ismin kullanılıp neyi kastedilmeyi kastedilmesi bu isimden şundan kastedilmesi babını diye bir bak açıyorlar bakları örnek verirken niye örnek veriyorlar Kullu şeyin halitin illa vecihi ayetinden Her şey helak olacaktır Ama ne hariç? Allah'ın zatına Şimdi Allah subhanahu her şey helak olacaktır Allah'ın yüzü hariç ama neyi ha, e, yüzü hariç dersin yüzü, yüzü cüzdür yani e, bizim şu an bunu cüzlere bölmemiz manasına söylemez mani olarak söylemiyoruz Allah subhanahu ve teala'nın izahatı var mı? var izahatının kitapı olarak e, eli var mı? var gözü var mı? var yüzü var mı? var bunları dil olarak düşün mana olarak burada dili zikrediyorsun sen hiç ayette zikrediyorsun ne zikrediyorsun Allah'ın zatını ve yüzünü yüzünü hani ne kastırdı? külli yani zatın kendisini İşte bunu açarsan Arap bir edebiyatına marif bir şey vardır diyor şey. bu da mesela bazen dil zikredilir kül katladı bak ne yapmış o yüzü neden sayıyor külden sayıyor demek ki o zaman Allah yüzün var diyorsa sen külden sayacaksın yani Allah külden yatanın zatından sayacaksın iptal etmeden ama ekstradan da zatını delalet eder de o ayrı bir şey çünkü delalet eder bunu önce onu gösterir ne başka e, ne örnekleri mesela yüzün milyon yüzün yani bir kısım bilgiler vardır ki o gün mesut Şimdi bu gün yaşadık insan kimi yaşatmıyor ama bizim sözü niye kastetti Allah orada? Yani bu zatı kastetti değil mi? Yani da var. Bunlar zaten marif bir şey. Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? Kimin başımıza gelen ellerimizi de yaptıklarımızdan. Birisi diyor ki ayağıyla kötü bir iş yaptı. Kötü bir yere gitti gözüyle bir kötü bir fiil yaptı harama baktı şimdi bu ayette bu kişi dahil mi nasıl dahil olsun Allah diyor ki ölmüş yaptıklarını ben ben inanmadım ki ayağım var şimdi burada Allah kullara ölüp sıfatını ispat ediyor mu etmiyor mu bu ayette ellerini diyerek ölüyor şüphesi peki zatını kastediyor mu? kastediyor şüphesiz o zaman ayette ne var hem elin zikri var kulların sıfatlarından hem de ne var kulların zatını kastırılması var aynı ayette de böyle Allah'ın yüzünün zikredilmesi var ama zatının kastedilmesi var o zaman hem yüzü var Allah'ın diyorsa hem de bu yüzden ne kastedilmiş çünkü bu yüzünü kastedilmiş o zaman bak en başından baktığımızda üç olay var olay var sadece bir delalet-i mutabaka delalet-i kademine delalet-i iltiham yoluyla bu ayette hiçbir sorun yok yüzün ispatı da var mutabakı olarak zatın ve yüzün ispatı var helak olmamasının ispatı var yüzün helak olmamasının ispatı var tabanlı olarak yüzün ispatı var ve ee, yüzün sözleşinin ispatı var ve helak olmamasının sözleşinin ispatı var İltizam olarak zatın ispatı var bu birinci yaklaşımımız ikinci yaklaşımımız neydi ki ee, İstat-ı Güç yok e, ne dedik biz ikinci yaklaşım e, ee, Minbab-ı Etlak-ı Vecih Alazan Vecih kelimesi yani yüz kelimesi zat hakkında kullanılan bir kelimedir dinde o zaman Allah öyle yüzü kullanmış ama zat hakkında kullanmış ama yüzün ispatıyla beraber değil mi? mesela örneğe müdahil yüzünü ikisi de haram bir şey olur yani hem yüzümüzü hem de zalimimizi doğru mu? hem burada zaten ispatı var ayette hem de yüzün ispatı var o zaman ne kelimesi şimdi buradan bak şuraya bak burası önemli şimdi burada yüz kelimesi yok mu? yüz kelimesi bu yüz kelimesi neye, neye delalet eder? yüz doğru mu? yüze delalet eder ama aynı anda neye delalet eder? yukarıda bu marif cüzün tabir sahipse manalarından bir sebep yanlış olur ama anlama babında Becin iki manası var diyorum birincisi hiç direkt manası ikincisi de ne? zaten o zaman bu ikisine velayet ediyor çünkü ömür öyle bakalım olur anlama babında tamam yoksa bu elfaz-ı müşterek olarak demiyoruz yani bu nedir? bir yük yüze velayet eder bir yani böyle yüz demektir aynı şekilde bir yüze zat hakkında da kullanılır madem üçünü kullanılır ayette ve ünlüyüm o zaman içinde ısrar edilir bir kavime getireceksin ki bunları hassas var mı öyle bir kavime? yok o zaman bu içine delalet eder değil mi? şimdi ben şimdi bütün dini büyük tutsam ne anlarsın sadece dini büyük tutsam rakam da anlayabilirsin süreyi de anlayabilirsin insan hızlı anlıyordur değil mi? Şimdi Allah subhanahu ve teala e, her şey helak olacak onun için hariçtir dediğinde bir hem onun vecbi hariçtir diyoruz anlıyorum her şey helak olacak onun vecbi hariçtir vecbin manalarından birisi ne? asıl manası ne vecbin? bir doğru mu? asıl bir vecbin demek peki bu vecih başka hangi ne için kullanılıyor burada? zat o zaman şimdi o delalet e, yani bu hizmetin tevil hizmet hayır tevil değil çünkü tevil başı asıl manasından çıkarıp başka manaya anlıyor biz asıl manasından çıkarıp çıkardık mı? yok asıl, asıl manasını ispat ettik bir de o kelimenin aynı şekilde başka şey hakkında kullanılmasını da ispat ettik hani bundan çıkıp sadece yüzü ispat edip sadece zat desek veya zatı ispat edip sadece yüz desek tamam bir hak koymayacak ama biz ne diyoruz diyoruz ki hayır bir yüz diye Allah yüzü ispat ediyoruz ve Allah vecihi zat hakkında da kullanmış onu da ispat ediyoruz siz burada e, çıkmaza düşüyorsunuz siz çıkıp Allah'ın iki mana hakkında kullandığı şeyden şeyin bir tanesini iptal ediyorsunuz önünüze hiç bir bölüyor hiç sevmiyorsunuz hiç sevmiyorsunuz tamam bu birinci yaklaşım adam mutluluktan ikincisi de cüz hakkında kullanılması üçüncüsü de cüz'ün zikredilir cüz'ün şimdi bu üç şey- şeyle yapmış bu üç şeyi mana olarak anlatabilir mana olarak üç şey biz buna üç yönden yolluyorlar birincisi birinci kelimeyi küllen katlanıyor mesela Allah bazen bakıyorsun bir şeyin cüzünü bitiriyor küllü katlıyor ama o cüz o külden bir parça doğru mu değil mi? mesela diyor ki o gün yüzler minnet içindedir korkmuştur yorulmuştur değil mi? Ee, vesaire sadece o gün e, korku içinde olan yüzden yoksa insanın o gün kendisi kendisi ve yüzü doğru ama Allah kendisinin zikretmesi olarak yüzünü yüzünü zikretti ne kastetti? külle bu yüz insandan bir dildir dildir bu yüzden ne kastetti? külle bu birinci yaklaşım ikinci yaklaşım delalet tanımlı delalet-i intizamı ve delalet-i mutabakası Kullu şeyin halifinin levezehu ayeti Her şey helak olacaktır vecihine hariç Mutabakat olarak Allah subhanahu ve ta'ala Hem vecihine dolayı kadar Hem de helak olmasına dolayı Tadamlı olarak tek başına yüzüne Ve tek başına helak olmasına dolayı kadar olarak da Zatını dolayı bir olduğunu da ayet ediyor Senin vecihinin de zaten Saklar Üçüncü şey Ne? Vecihine yüz hakkında bulunmuş ve bir kelimesinin yüzde yüz hakkında bulunmuş Allah bizi ilmini orada varmış bunu zaafımızı tamamen de ilmini o zaman Allah hem de orada zaaftan baktıktan bir insanın bulunmuş insan çünkü senin kulda yüzünü göndersen zaten tamam şimdi benim şarkı çanımın e, söylediğimi evet Şimdi ne demiştir Rahimallah ve delaletul iltizam musibetin cidden mukabel iltizam ilmi güzel tezabber almanı ve sallallahu teala fahmi bir terazim ve emni güzel tezabber min abdeleli rahmeli ve la müsaadar tezabber İnsan bunu birçok mesele elde edebilecek bir delil bu delalet iltizamı sıfatını Allah kendisini nasip eder bunları anlattık ve bunun tam olanı dönmemlere ulaşır o yüzden insanın ne olduğu aklına anlatayım da bütün mesele neler elde ediyor Şimdi ürün senin zaten yolunu kaldığı yerden devam edelim Ve alem sonra diyor ki bir ki Şunu bilmelisin Ennallahu min kavlillahi teala ve kavli Resulühü sallallahu aleyhi ve sellem İzâ sahha in yakûne lâbinin sahûhâ Yani diyor ki Allah subhanahu ve teala'nın veya Resulünün eğer sahih olursa yani lazımlığı gerekli, lazımlığın gerekli olması sahih olursa bu faktır hani düşün Allah'ın kelamında bir şey var ve Resulünün kelamında da bir şey var ve bu yüklediğin şeyler bir şeyleri gerektiriyor bu nedir? haktır ve zalike neden? ve zalike ve inne kelamı kelamullahu ve Resulehu çünkü Allah'ın e, ve Resulünün kelamı hakkın haktır ve lazımul hakkın hakkın ve hakkın gerektirdiği şey de nedir? hakkın gerektirdiği şey de haktır ve lianna Allah Teala alimin bina yakun lazimin min kelamihi ve kelami Resulühü ve çünkü Allah Subhanahu ve Teala kendi kullandığı kelamın sözün kendi, kendi kelamının ve Resulünün kelamının neyi gerektirdiğini bu kelamının veya Resulünün kelamının lazımını ne bilir ve bildiği için de bu lazımı ne dua edilen olur bu Allah ve Resulü kelamı insanların kullandığı cümleler ve sözler veya ilikatlar hakkında lazım olarak bunlar lazım nasıl olabilir bir nasıl bakalım olur yani düşün ki bir insan bir fıkra aldığında bir fıkra bizim ilk ahlısının fıkrası da olabilir bir fıkra bidat ehli de olabilir herhangi e, bir ehli sınıfı mukalebe bir tarife her olabilir her, her tarifenin makaleleri var yani kendi koydukları cümleler vardır İnsanların benim etmediğini ortaya koydukları lafızlar cümleler vardır Şimdi bu cümleler bazı şeyleri gerektiriyor olabilir Yani ne gibi? Bak sen böyle böyle diyorsun bu bunu gerektirir Sen böyle böyle diyorsun böyle böyle demiş olursun şekilde lazım demiş şimdi bu lazım üç şekildedir diyor şimdi şu demiş oluyor diyor ki ve emmel lazım lazımı görünce min kavli ahadin sila kavlillahi ve resulühü felehu selâfi halet Allah ve Resulünün dışındaki herhangi birinin sözünün lazımı sözünün gereğinin üç hali vardır üç hali vardır değil mi? diyor el-ula birincisi şey en yükselen kail ve yeltezim yani birisi bir şey söylüyor tamam karşı taraf ona diyor ki sen böyle söylüyorsan sen bunu demiş olursun ya sen böyle söylersen bak senin sözün buna çıkar bu da ne der evet ben kabul ediyorum benim sözümün nazımı değilse ben bunu kabul ederim benim için bir sorun yok ben ne kabul ya bu kişi kabul eder mesela ne gibi Mutlu en yakıyla memnun ki esifat-ı fi'liye minin yusmik mesela sıfatları inkar eden bir insanın sıfatları kabul eden bir kişiye şunu söylemiştir yani mesela bize söyleyeyim bize söylemiştir diyor ki mesela bunu yer zemin iflah iken sıfat söylüyor eğer sen fiili sıfatlardan Allah hakkında fiili sıfatları kabul ediyorsun şimdi öyle sünnet olarak fiili sıfatları kabul ediyor mu gelmesi Allah'ın dünyası onların işte bunda inmesi bunlar Allah'ın fiili sıfatları bunları kabul ediyor mu bunları kabul ediyor şimdi bize diyor ki senin işte bunu kabul etmenin etmeyi şunu gerektirir Lillahi Azze ve Celle Allah Azze ve Celle hakkında bu kitapları bu kitapları kabul ettirmenin lazımı iltizamın gereği şudur ee, en yakûlûne min ef'alhû mâ huve hâdîr o zaman demek için Allah'ın fiillerinde sabit olduğunu söylemiş olasın diyorlar diyor ki Allah diyor gecenin son, gün, son üçte gününde ne yapar? yani toplu bir manasını Allah'ın fiili kitapları vermiş siz bunu söyledikten sonra akıdemidir. Bize diyorlar ki karşına, siz bunu söylüyorsunuz ona, sizin sözünüzün şöyle bir görevi var. Sizin sözünüz şunu çıkar. Niye çıkar? Allah'ın o zaman demekine göre böyle Allah'ın fiillerinde hadis olan şeyler var. Ortaya çıkan bir şeyler var. Önceden olmayıp sonradan Allah hakkında bazı oluşumlar var mesela bir mahlukatı örnek verelim yürüyor tamam yürüyor yürümeden önce ne, ne halindeydi bu durmuştu sonra ne yaptı durdu ve zatında bir yenilik oldu ne de Bir hareket yönlü bir yenilik oldu yani yürümeye başladı zatında bir hareket olarak ne oldu? bir değişiklik oldu diyorlar işte sizin sözünüzün işte bu değişikliğe ne olay verilir? hadis konusunu hadis diyorlar ki işte siz Allah'a zatı sıfat şey fiili sıfatları vardır derseniz Allah'a hadisi sıfatlamış olursunuz bu da küfürdür Allah hakkında yeni bir şeyler ne olur? halbuki Allah zarfında yenilik olmaz zarfının yenilenmesi diye bir şey olmaz ne fiili, fiili olarak ne zarf olarak hiçbir değişiklik olmaz diyor. biz bunu ya sözümüzün zorlu olarak kabul ederiz edersek zaten sorun yok eğer etmezsek biz bu adama cevap vermek zorundayız çünkü biz Allah gözünün üçte bölümünde iniyor üçte bölümünde iniyor iniyorsa o zaman Allah'ın cevabına yeni şeyler oldu ya bunu bir şekilde kabul edeceğiz ya da fiilin tatları inkar edeceğiz çünkü sözümüzün lazım olur bize böyle yapmışlar bu sözümüzün lazım olur bizi de ne yaparız sözümüzün ya bu lazımı kabul ederiz deriz ki evet Allah'ın zatında yanılıklar var olur ya da bunu reddederiz ama reddedersek o zaman işgalin içinden çıkmamız lazım nedir o işgal? bazen böyle bir kızlarla bazen bunlar bazen bunlar bazen konuşur bazen konuşmaz bazen gelir bazen gelmiyor demek ki bu yanılık oluyormuş ya bir evet ya bir ders Allah'ın zatına yanılık oluyor ya da bunların getirdiği lazımı kabul etmeyecek bize hayır böyle bir lazım bölümünü kabul etmedik o zaman yeni bir kitap soru gelir karşı taraftan o zaman Allah'ın bazı yönleri bazı yönleri bazı yönleri bazı yönleri bu yönlük nedir Yanında kimse şey zaten bazen yaşlılık yanlış şey ama hiç burada, burada bir büyük oluyor şimdi şey. karşı taraftan lazımlı itiraz ediyor genel şimdi sözümün gereği şu şunu görüyoruz ne için sözümüzün gereği eğer biz Allah'ın kimleri vardır diyorsak o zaman Allah'ın zatında hadis meydana gelmiş olur sonradan mutlu bazı şeyler bulunmuyor biz ne deriz burada? evet Allah hakkında tabiik ne? Allah hakkında tabiik izahda edilebilir yanılır kaldı şimdi ne anlatacağım mesela teoriye karşı taraf müzik böyle bir itiraz yapıldığında bu kitapları ispat eden şu kişi yani ehli sünnet kişi der ki evet benim için bir sorun yok ve ana eltezini güzel ben bunu kabul ediyorum senin getirdiğin bir lazımiyeti zorunluluğu kabul ediyorum fe inna Allah Teala lem yezel ve la yezel faale lima yeri ve la mekade li ehvalihim ve efalihim evet Allah Subhanahu ve Teala dilediğini her zaman yapmaya her zaman yapmaya devam ediyor bunda ne gibi bir sorun şey yok anlamda ne bizi sevmez bazen ne bazen ne bizi sevmez sadece onlar sorun olarak şunu diyor eğer sen günlük ve hadis güncel hadis olmuş hadisi kabul edersen demek Allah'ın zatında bir yaratık yaratılmış meydana çıkmış olur çünkü önceden yaratık sonradan var oldu tamam bunu yaklaşıyorlar şimdi ona gelecek oluşturacağız كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى بيقول قل لو كان البحر مدادا من كلمات ربي ونفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Rabbinin kelimeleri için eğer e, eğer izlemiş Rabbinin mürekkep olsa o e, Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa tamam bunlar e, bu organik ile vahyu e, kablanında sebep kelimen kadar diyor Rabbinin kelimeleri bitmeden önce ne olur? bir mürekkepler olur ise Rabbinin kelimeleri bitmez Veley zirna bimisli zirna da Yardımcı olarak bir o kadarını daha kattık Şimdi bunu canlıyoruz Bir o kadarını daha yardımcı olarak kattık Rabbinin kelimeleri bitmeden demir bin lafızlar biter Ve iletmiş Tamam mı? Yani demek ki Allah subhanahu ve teala devamlı tecrübe olarak fiil olarak fiil işler sorun yok yine Allah subhanahu ve teala ne diyor ve kâle وَلَوْ أَنَّنَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ eğer yerde olan bütün ağaçlar ne? kalem olsa وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةِ أَبْحَرٍ ve deniz de ardından yedi deniz daha mürekkep olup kapatsa مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهِ aziz Allah subhanahu ve teala'nın kelimeleri tükenmez Allah azizdir hakimdir ve sebebi ahadi fi'lihi teala la yastelzimu nefsen fi ve Allah'ın fiillerinin ahadları sonradan ahadların tabi olması Allah hakkında bir maksiyet bir eksikliğini yaratılmaz şimdi demek buraya kadar biraz karışık gelmiş olabilir şimdi burayı biraz anlatılmış mesela bir gelip de senin Allah'ın fiili sıfatlarını kabul edin Allah'ın fiilinden hadis olan şeylerin olmasını doğrudur çünkü fiili sıfatlar devamlı ve yenilik içerir misal etmemizin benzer olunca konuşuldu geldi konuştu o konuşma reformu göre ne oldu sonradan ortaya çıktığı için Allah hükmünü bağlı sonradan ortaya çıkan bir şey olmuyor onun selamını ifade Allah kıyametten dünya temasını bize gelmiyor e, pardon gözünün sevgilinin dünya temasını olmadı üçte biri oldu dünya temasını olmadı Allah'ın zatına bir yerini koydu o zaman ısrar kıyamet gününde dönünce gelmedi kıyamet gününde geldi o zaman yerini koydu ısrar Allah'ın zatına yerini anladın şimdi diyorlar ki çünkü fiili sıfatlar devamlı kullanılmaya çalışır işte sıfatları inkar eden birisi ehli sünnet olan bir kişiye bu şekilde yaklaşarak sana göre Allah bazen konuşur şey bazen konuşur bazen konuşmaz bazen merhamet kızar bazen merhamet bazen kızar bazen kızmaz bazen dünyasını dünyasını dünyasını iner bazen inmez gibi vesaire böylece Allah hakkında yenilenme Allah hakkında hadislik yani yenilenme hadislik diyelim sonradan ortaya çıkmaklık sayılır yani kısacası senin sözlerinin lazımının gereği bize senin sözlerinin senin sözlerinizin lazımının lazımının gereği Allah hakkında hadis olan şeylerin ortaya çıkmasını gerektirir sonradan olan şeylerin ortaya çıkmasını gerektirir sonradan olan şey ne olur yani gerektirir Ehl-i sünnet burada bunların bu sözlerine karşı der evet ben senin bana sunduğun lazım olarak bana karşı sunduğun bu lazımlığı bu zorunluluğu ben üzerime alıyorum yani evet bu zorunluluğu ben kabul ediyorum şimdi bazen birazdan yeni bir zorunluluğu daha söyleyecekler onu kabul etmiyorum çünkü neden öğretmenimizin sorunu var ama burada öğretmenimizin de sorunu var çünkü Allah'ın huduç, huduç yani fiillerinde huduçluğunun bir zararı var ki huduçtan sonra anladığınız huduçtan, hadislikten senin şey ben senin lazım olarak bana karşı sunduğum bu lazımlığı kabul ediyorum Allah Azze ve Celle el-Kadir izafe edilir Hadisi yenilenme tecebbüt izafe edilen manada Allah Azze ve Celle kendi hakkında ne buyuruyor? Ma ye'tihim min zikrin min rabbihim mutbar Mutbar Mutbar İlla seme'u ve hum yel'adun Rablerinden mutbar ee, yeni bir yani yeni bir zikir gelmediği için muhakkak onu ne yaparlar eğlence eğlence alarak dinliyorlar Rabbinden yeni bir muhbet hadis bir zikir söz gelmediği için ne yaparlar mutlaka eğlence alarak ne olacak yani şimdi olan ne soruyor yani Allah subhanahu ve teala'nın ayeti ee, işte Nebi Sosu'dan nasıl ısrar etmek önünde olan önünde tarafında olan en başını sınırsız olan yenilenmeyi gibi zararı var şimdi Allah'ın yönü mü oldu o zaten diyorlar ya o yüzden Allah'ın selamını oldu veya eşyalar diyor ki bu söz şey hakkıydı e, küllü bir manadır vesaire böyle uzatıyorlar kelam mescid diyorlar kelam mescid bu çok e, uzun bir kısım şey. burası onun için ama Allah subhanahu wa ta'ala diyor Ne yapayım yükümün Rabbim Rabbimden müstehzeni yüksel gelmedi Şimdi önce Allah Ne için Allah'ın yanında şimdi Rabbim'in yanında kalmadı Bu mahluk olmasını gerekir nasıl yanında kalmadı Şimdi e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ne diyor? Allah yoktur bundan benim olsun Allah kendi ömründen dilediğini ispat eder, ispat eder, evet, evet, evet olan Nebi Sallallahu Çünkü Şeyhul İslam ne diyormuş? Burası çok önemli. Şeyhul İslam ne diyormuş? Bu rapor bunların kullanılan soru sabit yenilik yenilenme olur. Laf, bu lafın yani sabit lafının kelam ehli ilminde bu kelimeyi yükledikleri bir mana vardır onlar bunu bize itiraz ediyorlar çünkü Allah'ta nasıl sana bir şey söyleyebilirsiniz nasıl sizin itiraz Allah'a izah edebilirsiniz bunu eşyalar da diyor şey diyor gönlü de söylüyor mutabile de söylüyor siz eşyalar da söylüyor siz Allah'ta nasıl canlı sıfatı ünlü sıfatı kabul edersiniz ve konuşmak lazım şimdi eşyaların kelam sıfatı öyle sünnetin kelam sıfatı anladın nasıl diyor bu sıfattan e, söylenmiyor şey öyle anlatalım ki hadis olan şeyler olabilir işte onlar hadis, onların hadisliğe yüklemin manu farklı bunun düşünmek olarak şey Şimdi o zaman ne demiş oluyor bu konuda? Bir akıl yani hadis, hadis lafının kelam ehli indinde bu kelimeyi bir mana vardır biz bunların kastettikleri bu manasıyla Allah'a hudus izafe etmeyi nefrediyoruz Allah'a hudus bunların anladığı manada Allah'a hudus izafe etmeyi nefrediyoruz çünkü bunların anladığı manada hadis olan bir şey her hadis olan bir şey yaratılmış demektir şimdi birazdan kitaplayacağız ki hadis kelimesinin e, manası kat'i olarak illa yaratılmış manası değil, değil İzafı esasında dönülür de var Bunun anlamını çabuk dönülür Hadisanını dönülür de var Bir, bizim Allah katında kabul ettiğimiz kudur Allah hakkında kabul ettiğimiz hadise kabul ettiğimiz Allah'ın kelamında Resulünün kelamında ve lügat ehlinin indindeki manası maruf olan kabulüdür bizim Allah'ın kabul ettiğimiz Allah'ın kelamında Resulünün kelamında ve Bunlar ehlinin kelamında marif olan bir hadislik vardır hadislik o hadisliği kabul illa e, gelmesi Allah subhanahu wa ta'ala'nın gelmesi zatında yaratıkların yaratıklarının biçimi zelil etmesi diye böyle bir şey gördüğünü zaten çok açık biz bu huduş e, huduşluğu bitirmeyiz Allah'ın kelamındaki ve Resul'ün kelamındaki ve anlatılan gerçek bir hadisler var onun için de olmak zorundayız kelam ve bunun tanıştan kastettiği nedir? mahluk olan yani onlara göre e, varlık ikiye ayrılır bir varlık kelamına göre ikiye ayrılır bir kadim iki mutlak kadim yani eski yani bir başlangıcı şey olmuyor bu da tek bir kişidir o onun düşüncesi bütün her şey mutlaklar hadirdir bütün eski mutlaka hadisliğe anlatması yazmıştır tamam şimdi lütfen doğru ama hudut onların anladığı manada alakalı doğru ne hudut hudut sadece yaratılmış demek değil şimdi böyle doğru bundan dolayı derler ki kendisinde her hudut kaim olan şey mahluk olmuş olur edersin canlı fiili hadistir onu Allah'ın eder edersin Allah'ta mahlum bir şey yani bir şey olmuş olmuş olur bundan dolayı derler ki kendisinde hak edilir kaim olan şey mahluktur yaratılmıştır buna göre biz Allah'a kendisinde hadislerin kaim olduğunu söylersek hadis olan şeylerin kain olduğunu söylersek Allah yaratandır onun dışındaki her şey hadistir mahluktur sözünü iptal olmuş olur biz mesela felsefeyle bilgileri çarpıları atletleri şunları bilmiyor ee, Allah yaratandır onun dışındaki her şey rüya etmiştir tabi neler Allah'ın kendi sıfatlarını kabul ederse biz mümin iptal olur çünkü Allah varlığında da bir yaratık bir şey olmuş olur o zaman bu ayrım yanlış biliyoruz niye ayrım yanlış biz bilimden kastımız yaratılmış bilirse evet Allah o hadisten zaten bunun bahsettiğindedir ki Allah ayette kendi buyuruyor yesbesin ilmihinden ayette Allah hakkında buyuruyor yesbesin ilmihinden ayette Allah kendi evinden birini isterse de ortaya koyar ben mahmut olmak zorunda değil ancak biz olmuş niyet olarak bunu reddediyoruz bunların bu söylerini yani her, her sabit yani muhlet olanın mahluk olduğunu inanmıyoruz çünkü gerek Allah'ın kelamında gerek Resul'ün kelamında gerek Arap kelamında hadisi hissi bir şeydir bundan dolayı mesela mesela geçmiş herhangi bir şey ele aldığında geçmiş bir şey düşün ne olursa olsun ele aldığında bunu ne deriz? müstesli deriz eski kadim deriz değil mi? yani eski eskidir deriz sonradan o eskiden sonradan gelen ve eskiden sonra gelen bir şey ne deriz biz? halbuki o belki 500 sene önce ama yine de biz yeniliyoruz şey mesela ee, İmam Şafii'nin düşünün ilk dönemde fetvalara vardı kaç sene önce bundan bir buçuk sene önce bir buçuk sene önce İmam Şafii'nin fetvaları vardı sonra İmam Şafii'nin nasıl döneminde sonra fetvaları değişti ne diyorlar alimler eski fetvası ve yeni fetvası halbuki yeni fetvası bugünkü alimler bile kitap yazarsa ne diyorlar mesela yeni fetvası budur şimdi yeni kaç ne kadar geçmiş olabilir belki bir sene geçmiş ama ilk kavmini kıyasladığın zaman müsbet olarak kıyasladığın zaman ne olmuş oldu? E, yeni olmuş oldu halbuki zaman olarak asırlar geçti ama bu ciddi bir kavramdır bundan dolayı mesela alimler Allah Azze ve Celle'nin ma ye'tihim min zikrin min rabbihim müsbet Rablerinden müsbet yani yeni bir zikir gelme, gelmeyebilir ki muhakkak onu eğlence edinirler ayeti var ya diyorlar ki bu ayet hakkında alimler diyor ki yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı için bu yani. çünkü ne bakın ben değilim şimdi geldi yoksa Allah katında o belliydi zaten senin için Allah hakkında yenilir mi olduğunu da şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rivayet hakkında diyorlar ki yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı için yükseldi. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yine Allah Nebi sesinden dinle yaşar. Yani Allah ömründen dilediğini kitap eden Nebi sesinden bu sözü için alimler ne diyor? Yani ümmet için diyor şey kitap eden Şimdi Allah demiyor Nebi sesinden Allah'ın demiyor Allah Nebi sesinden dinle yaşar. Allah kendi ömrünün dilediğini kitap eden nasıl yani şimdi Allah sana zaten maruz belli bir şey bunu ispat eder yani kim için ümmet için bir yönde yani Allah Azze ve Celle malum ve maruz olan bir şeyi teşhir olarak ispat etmiştir bunu da işte Allah'ın ümmet için müstesir yani yönetim çünkü ilk defa bundan maruz olur mesela iman Şafi'nin görüşünde anladığı söylediğini görüyoruz adam iki olmuş bir yirmi bir son adam e, 20 gün önce aldığı elbiseden sorduğu zaman adam ne diyor elbise için? Bu eski 15 gün önce aldığı elbiseyi söylediği zaman diyor ki bu yeniden niye kattı? Bir adam diyor bak e, bu kalem eski bu kalem yeni bunu 15 20 gün almış almış Mevzun 19. imkanmış Kendi bizim arasında Ne diyor buna? Bu yeni şey, bu etkisiz bu yeni Neden? Çünkü dünya bunu müstehdiği için Yani bu kadınlık, yenilik büyüklü bir kavramdır Tamam Bu kolay için müstehdi bir şeydir Allah'ın gelmesi müstehdiğini bilmiyoruz ki Allah kendi emrinden duyduğunu ispat eder Bunda ne var ki? Allah subhanahu ve teala'nın kelamının aklı kadındır Hiçbir şey yokken Allah konuşmuş vardır ama bir yolu duyarak da onlarla konuşuyor Allah Allah subhanahu ve teala mesela Kıbrıs'ın zalim Musa aleyhisselam ne konuştu? Ne var bunda? Önceden konuşulmasın şey, Kıbrıs'ın zalim Ya bu yanlışta ne var? Ne gibi bir eksiklik var Allah'tan? Kendi önünden bile bunu ispat eder Yani Musa aleyhisselam olan teşhir hakkında, din hakkında bir şeyler söylemiştir onu güzel seçti an bunlara O yüzden sorarız bunlara Siz Kudüs'ten mi kastediyorsunuz? Eğer Allah dedi kendi kullandığında bir şeyleri kastediyor Sizinle buluyorsunuz Allah'ın bu mahvoluyla Böyle şeyler bulabilir Ama bizim anlattığımız Kudüs'ü söyleyelim Allah'ın doğru bilebilmiş Bilebilmiş bazen mermin eder bazen olmaz bazen konuşur bazen konuşur bunda hiçbir sorun yok ee, 15 kaybını kullanıyor Allah